Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit, temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball de Sala Folgado en la redacció, el d'Arturo Delgado al front del control tècnic, vos saluda com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que ens podeu sintonitzar a través de la 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i d'Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web, la 977.com. A més, teniu també el nostre Twitter per a rebre les vostres opinions, per a interactuar amb nosaltres, ja sabeu, arroba esports97nit, arroba esports97nit, el 97 sempre en xifra, en número. És evident que eh, el que va marcar eh, o el que van marcar les dues primeres jornades del València es va voler reflectit en el dia d'ahir en un triomf incontestable de l'Espanyol, perquè el València va ser millor, perquè l'Espanyol no inquintà en cap moment a Diego Alves, que ahir se n'anà pràcticament eh, sense actuar en el partit davant del conjunt eh, Perico i són 3 punts més per la València que ja en suma 7 de 9 només deixa escapar dos davant del Sevilla i un equip, el de Nuno Espíritu Santo que ha arrencat fent molts gols, és l'equip de la primera divisió que més gols du 7, només ha concedit dos, un d'ells de penal en el minut 92 de partit i els números estan siguent en aquest aspecte incontestables. Ha començat bé el València i està fent el que té que fer, és a dir, sumar la part lògica dels punts que en una hipotètica eh, travessa, en una hipotètica aposta, i s'irien de començar a veure el principi de calendari que té l'equip valencianista. Amb jugadors que venen marcant un altíssim nivell, Eh, a va va lluir de manera especial y si ho va resaltar el técnico del Valencia en unos pitos andando en rueda de prensa Nico Tamendi en la defensa eh, que ya pasa si en el Barça Mascherano es el jefecito en el Valencia o Tamendi dice el jefazo és evident que ja té ixe rol en la defensa valencianista, a més de la resta de companys, en este cas la resta de futbolistes que tornen a lluir a un gran nivell, eh, en el cas eh, de Piatti, de Rodrigo, d'Alcácer, les tres edades estigueren molt bé, eh, Parejo amb alguna intermitència també va ser un home que va ajudar prou, i André Gómez, atenció, este futbolista que a poc a poc va creixent, que té moltíssima personalitat, que toca molt bé en el centre del camp, que ajuda darrere, que aplega davant i que està cridat a ser un dels futbolistes importants per a Nuno Espíritu Santo. Un Nuno que es preguntem si la setmana que ve, que ha tres partits, serà el moment de que faci rotacions. Serà un dels temes que tocarem en tertúlia a partir de les eh, 12. Però sentint ahir a Nuno parlant de les rutines de l'equip, la realitat és que un té la impressió que no va ser un entrenador de molta rotació, de molts canvis. De qualsevol manera, l'acumulació de partits farà que puguem vislumbrar si eh, esta impressió que tenim a hores d'ara és la correcta o si finalment Nuno ha aprofitat que enguany té plantilla de sobra per a dues competicions i que té eh, una profunditat de banqueta important a l'hora de eh, poder donar descansos, va fer-ho o no. El cas és que el València és segon en la Lliga, com dèiem, només superat pel Barça, que el dilluns que ve té un partit eh, on la teoria diu que són tres punts propicis per aconseguir la primera victòria fora de Mestalla, lluny de Mestalla, el Getafe no està bé i se va vislumbrar en el partit que eh, jugava el passat cap de setmana i el col·lisió amb Alfonso Pérez Muñoz és un dels camps amb el València a més se li dona bé puntuar de fet fins i tot l'any passat que era un desastre amb Lluquits a la banqueta i amb gol de Pavón imagineu-se el València va ser capaç d'aconseguir aquests punts en canxa madrilenya en fi, que avui l'equip ha descansat i que torna demà a la feina. Ara ho parlarem tot amb Folgado i a més de la resta de temes, perquè el llevant així del 0 amb un punt, un punt que per una, per una part sap dolç, perquè com dèiem ja és eixir del 0 i anar cap al partit contra el Barça amb aquesta tranquil·litat, però per altre sap a poc, perquè la veritat és que l'equip eh, va sumar el punt d'autèntic miracle gràcies sobretot a les actuacions de Jesús Fernández País d'Espals, del porter del Llevant Unió Esportiva. I també tindrem temps de parlar del València Bàsquet, que avui ha anunciat que més enllà de presentar les equipacions en el dia de demà, continua i prolonga la seva vinculació amb la marca esportiva valenciana l'Oambi per tres temporades més fins a la temporada 2016-2017. Això més a tertúlia conformen l'Esports 97 d'esta nit fins a la una de la matinada. Programa en el qual acabarem amb els gols del València. Els gols d'ahir del València, per si els voleu gravar, per si voleu tornar a sentir-los, gràcies als nostres amics de Ferto Peugeot que ja estan des d'ahir amb nosaltres embarcats en esta aventura. En el dia d'avui tancarem el eh, programa, l'Esport 97 nit, amb els gols de Piatti, de Parejo i de Paco Alcácer. 11 i 36, fins que arribi aquest moment, que serà la una de la matinada, és moment d'obrir i fer-vos la foto, o en este cas l'actualitat del dia, repassada en 5 fotos. Comenzamiento de Lliga amb números, según classificat, equip máximo golejador del campeonato y sols dos gols en contra fan que equipo de Nuno comience a acaparar mirades. Otamendi ya es el jefazo. Las actuaciones del central argentí en qualificatius elogiosos. El jugador preferís hablar del bon trabajo del grupo. Y obviamente que uno tiene que, sacar mérito eh, en forma grupal porque eh, creo que nadie eh, gana un partido solo y la verdad que es el camino a seguir. Avui descans i demà tornada a la feina per a preparar el partit de dijous vinent contra el Getafe. A més, el divendres, l'equip entrenarà en Mestalla a porta oberta. Jornada de descans en el llevant després d'estrenar el caseller de punts i amb la tranquil·litat de no tindre el 0 rebent este cap de setmana el líder Barça. Demà estrena roba el València Bàsquet, que a més ha renovat el seu conveni amb la marca valenciana Luanbi per a ser l'esponsor tècnic del club fins a l'any 2017. 11 i 37 agafem una miqueta al aire y a per que n'hi ha molta. Esports 97 nit, ...así... en la 97.7 Ràdio. su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! su concesionario Peyote en Torrent y Silla. han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Cambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 29 83 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Cambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Una imagen es para toda la vida. Que no se pierda. No acumules cientos de fotos en tu ordenador o en tu móvil. En Fotopro te ofrecemos múltiples opciones para tus fotografías. Revélalas en unos minutos y llévate las fotos de tus mejores momentos. Fotopro, calle Castellón 2, entre Plaza de Toros y Renfe. Fotopro.es. Notición, notición. Dormitienda amplía su promoción, pero solo 15 días. Aprovechalo. Tres colchones al 60% y todo su producto al 50% de descuento. No te lo puedes perder. Visita Dormitienda y a descansar. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 11 i no. números para ser feliç que está marcando el Valencia Club de Fútbol en este inicio de campaña. ahir ho visquem en Esports 97 el partit tenís València 3 Espanyol 1 un València que du 7 gols a favor tan sols 2 en contra i que a més a més està a hores d'ara marcant uns registres per a ser optimista de cara als eh, possibles rivals que n'hi per davant de l'equip de Nuno Espíritu Santo. Salva Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bona nit. Bueno, pues un València que de moments dibuixa un somriure en el rostre dels seus aficionats, bàsicament per el treball dia a dia en el camp. Sí, perquè funcionen les coses en este rang de, de temporada, només se porten tres jornades de, de Lliga disputades, però com ja destacarem ahir, durant la retransmissió del partit de la 97.7 Manolo, i al llarg de, bueno, últimes hores en qualsevol programa de, de la casa que toca sempre la faceta esportiva, este matí amb Ximo Rovira, amb Vicent Bau, e, etc. en el Super Murciàlago, pues el València està fent els deures de tres jornades de Lliga, guanyat de dos compromisos eh, a casa, ojo que no és fàcil, i menys en un inici de, de Lliga o en qualsevol inici de, de Lliga i recordem que la primera jornada de, de Lliga se va empatar al Pizjuán davant un rival per a mi important com és el Sevilla, per tant Manolo si s'ajustem al guió, el València està fent els deures trau nota ja més de forma jo crec que positiva i important en este arranc de, de Lliga i hem de tindre en compte que si repassem el calendari, els següents compromisos, en principi, Manolo, pues no són massa exigents per al València, exigents entre cometes perquè és el que avui en dia cap rival te, reba, te regala cap cosa, però el següent compromís del València, recordem, dilluns que ve, 22 de setembre, a les 9 eh, menys quart, davant el Getafe, un Getafe que no està bé, un Getafe que sembla molt també el que va acabar la passada temporada amb, amb molts problemes per a mantenir la, la categoria. Posteriorment, en una setmana duríssima en quant a compromisos, 3, el València el Dixos 25 juga a casa Mestalla 10 de la nit davant el Córdoba, davant altre rival eh, assequible que en principi no té que lluitar pels mateixos objectius que el el Valencia y después arriba la visita a Noeta, esta sí ya una visita también de mes eh, importancia que no es compromisos eh, anteriores pero Però pròxims eh, para el Valencia Getafe y Córdoba, que en teoría Manolo, el mm, problema es que parlemen el, a priori, pero en teoría son asequibles per al conjunt de Mestalla. Imagina't, i això es parla per parlar, però imagina't que al València se li ocorre guanyar en el Alfonso Pérez eh, Muñoz i posteriorment també supera a casa la visita del, del Córdoba. Evidentment se va disparar tota l'eufòria, se va disparar tot l'optimisme, encara que per les notícies que tenim a Paterna Nuno tracta de tindre, evidentment, controlar l'optimisme perquè sap que el seu equip només se troba, diríem, encara en la, en la gralla d'eixida de lo que és la, la temporada i que queda moltíssim encara per, per recórrer però bueno, tu te la sensació Manolo en un dia com avui són positives si miren l'estadística eh, el València està el capdavant de la, de la taula per darrere del Barça empatat amb l'Atleti de Madrid és l'equip més golejador del, del campionat, ha fet set gols, eh, han caixat dos, vull dir, tot és, eh, tot és de color de rosa. Eh, si més no, diria Salva, eh, Nuno eh, intenta controlar en Paterna l'eufòria. El, i ja enviar un missatge claríssim eh, el tenim per a després per a la tertúlia però a veure si podem eh, eh aprofitar ahir li pregunten eh, eh, si encara l'equip té marge de millora i ell mateix és crític amb l'equip i parla de les errades que ha comès el seu conjunt durant el partit mucho que mejorar mucho que trabajar para mejorar y yo resaltaría una cosa que es importante cuando tú llevas demasiado tiempo ya desde que empezamos em, organizando nuestro sistema defensivo de una forma presionante y, cometes el error, aunque el resultado esté hecho y quedando poco tiempo eh, para terminar el partido, cometes el error de bajar demasiado las líneas, el equipo no reconoce, no reconoce eso. Eh, y ahí sí que pasan los errores, porque si el medio campo baja, la línea defensiva se mete dentro del área y no sabes defender así porque no has pensado en defender así nunca durante tu, proceso de entrenamiento. Y ahí sí que hubo errores. Yo creo que eh, eso no puede pasar, eso no puede pasar si tú tienes una idea de juego y en el sistema defensivo quieres ser presionante, quieres presionar un poquito arriba, robar el balón más lejos del área, no puedes cometer el error que, es mi primer análisis que hago. és l'anàlisi de Nuno Espíritu Santo, que després s'hi va, entre altres coses, elogiar la gran tasca defensiva que va fer el central del València, el Nicolás Otamendi, que avui ha sigut protagonista en la televisió oficial del club, Salva, i ha dit coses interessants. Sí, eh, Otamendi, Manolo que està cridat a ser el central de, de jerarquia, de fet ja ho és, que el València necessitava des de fa moltes temporades, des de l'eixida de, de Ayala, suposa que després en, en tertúlia tocarem este, este tema, eh, des de l'eixida de Ayala el València no tenia un central com, com este, no? està sorprenent a moltíssima gent, i Otamendi, que està rendint un gran nivell en este inici de Lliga. Precisament sobre l'inici de, de Lliga, parlava este matí en declaracions a la web oficial del, del club, Otamendi. Hicimos un papel muy importante en donde obtuvimos siete puntos desde el inicio. Creo que, este es el camino a seguir. Eh, hicimos un buen partido el día domingo en donde tuvimos la suerte de, conseguir una diferencia, en donde mm, tres goles a un equipo en donde usted juega igual igual. Creo que, que hay que sacar mérito a eso y, y, nada, hoy en día hay que seguir pensando en el próximo partido. ¿no? O de que a se s'ha referit a una de les seues como es la anticipación, virtud en la que también recorda moltíssim a Fabián Ayala. Yo en lo personal me siento muy contento, muy feliz, porque sé que, que estoy haciendo las cosas bien, trabajo toda la semana como para, para llegar bien el día del partido y, eso, eso la verdad que me deja tranquilo, pero nada, eh, hay que seguir trabajando, no, no quedarse con, con el pasado y vivir con el presente. ¿no? Por circunstancias del partido se dan que... Otamendi, que a més Manolo s'ha referit al nivell actual que s'ha trobat en la seva arribada en la Lliga Espanyola, considera, després de conèixer la Lliga Argentina, la brasilera, la portuguesa, que la espanyola, juntament amb la Premier, són les lligues que tenen més nivell. La Liga Española, la Liga Inglesa es, eh, son las mejores ligas, entonces donde están los mejores jugadores y, creo que no importa el equipo, sino eh, creo que hay que respetarlo a, todos por igual. Obviamente que algunos eh, equipos eh, son más fuertes, en donde no puede estar desconcentrado ni, siquiera un segundo. Y creo que, nada, la verdad que me siento muy feliz. hoy en día estamos haciendo las cosas bien y nada, no hay que relajarse y continuar por este camino. Nuno, que a ha referido de esta forma al seu también Otamendi. Nuno, Otamendi, perdón, Otamendi, perdón, <laughs> <laughs> que se referido de esta forma al seu técnico, a, a Nuno parla de eh, un entrenador muy exigente. El mister es alguien que en donde trabaja muy bien eh, toda la semana y no nos deja relajar porque, porque eso nos juega en contra, nos jugaría en contra eh, a nivel futuro porque nosotros somos un equipo nuevo, un equipo joven en donde hay que seguir mejorando día a día y tratar de, bueno, de, seguir este camino que es el camino de la victoria y eso nos hace bien. de que también ha tingut, eh, evidentemente, son declaraciones... a la web oficial del Valencia... ...pero ha tingut un guiño capa la parroquia de Mestalla. Es parte del fútbol, eh, nosotros sabemos que, el apoyo de ellos es fundamental, eh, la afición está muy, muy feliz, muy ilusionada, nosotros tenemos que pensar en hacer nuestro trabajo, eh, tratar de tener un buen eh, mecanismo de forma eh, individual y, grupal. Y la verdad que eso, jugando en casa, lo fundamental es eso. Hay que preparar como el parate que tuvimos en tema de selecciones, hay que prepararla de la misma forma, no confiarse en nada, trabajar bien en la semana sabiendo que, que tenemos siete días para, para preparar el partido del, próximo, el próximo lunes. Entonces, nada, y después llegaremos bien, trabajamos muy bien eh, en la pretemporada como para estar preparado para este tipo de partidos. Les palabras de Nico Tamendi, del jefazo. Si Mascherano es el jefecito de la Valencia, Otamendi es el jefazo. Eh, eh, en un despachito y secretaria en el centro de la... <laughs> Sí, sí, de despacho y secretaria en el centro de la defensa. Es el jefazo ya. Folgado, eh, esta setmana avui ha descansat l'equip, però demà torna a la feina i el divendres hi ha entrenament a altra volta amb Estella Porta Oberta. Sí, si ara parla de memòria, però crec que dijous va haver també altra volta una doble sessió, que és algo habitual en les tècnics, fonamentalment en qualsevol inici de, de temporada, però avui jornada de descans per als futbolistes de Nuno, demà tornava al treball, pronte, 9 i mitja, a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterra, i tota la setmana van estar treballant, dijous en doble sessió, i divendres la sessió preparatòria, com com bé has dit, se traslladarà a l'estadi de, de Mestallà. La gran pregunta, o una de les grans preguntes és, eh, com dèiem abans, de moment l'equip eh, està clar, el tenim tots en ment, sabem l'11, fins i tot alguna variant de l'11. La història és saber fins a quin punt, perquè clar, eh, deixar sempre fora els mateixos a la fi tampoc el futbolista li senta bé. I sobretot que la setmana vinent el València té una setmana amb tres partits de Lliga, serà el moment en el que Nuno comença a fer rotacions, perquè a més me diuen que eh, en la pole per entrar en l'equip estan Orban i, i Mustafi, eh, que estan entrenant molt bé, però clar, que de moment com vas a tocar el que està funcionant? Sí, efectivament, però bueno, ja va anticipar l'altre dia en uno, en aquesta xerrada que va tindre dixous a l'agrupació de penyes del València, Manolo, se li va preguntar precisament per quant iba, anava a fer o veia factibles les eh, rotacions i va referir-se exclusivament a, a la pròxima setmana, no? amb aquests tres compromisos que li esperen al València, davant el Córdoba, davant la Real Societat, i, poster i abans davant el Getafe, que és el primer compromís de la pròxima setmana, encara que correspon a la jornada d'esta setmana per allò d'aixos horaris tan estranys que encara manté en guany la Lliga de Futbol Professional. Així les coses, com tu bé dius, en aquesta graella d'eixida per a començar a participar en l'equip i en les rotacions, pues, eh, Mustafi, futbolista que estava cridat a ser titular, el que ocorre és que ha sorprès de forma positiva el jove Rubén Bezo, que forma una bona parella de moment en este inici de, de Lliga, amb Otamendi, encara que és cert també, Manolo, que jo crec que Otamendi va tapar les carències a qualsevol central que tinga al costat, però bueno, és d'ara el titular és eh, Bezo, Mustafi segurament apareixerà en algun compromís d'aixos tres que li esperen la València la pròxima setmana i altre futbolista que està cridat també a participar en l'equip és eh, Lucas eh, Orban. Si De Paul no estiguera sancionat, l'argentí seria altre futbolista que també participaria la pròxima setmana o que probablement ja haguera aparegut en banda esquerra per a donar-li algo de descans a, a Pablo Piatti. De moment Piatti està fent-ho bé, és eh, titular, però De Pol, si no estiguera sancionat, seria altre futbolista que ja començaria a entrar en rotacions, però bueno, Manolo, és obligat. Tres partits en una setmana van a funcionar les, les rotacions. Eh, un De Pol que sí que podrà començar a contar a partir del dia de la Real Societat. En la Anoeta, en la Anoeta. En la Anoeta serà el partit en, en el que torna, ja podrà sí, Anoeta torna, almenys estar disponible sí. i haurà acabat la seva sanció després, si juga o no. Mm. Ja és cosa <clears throat> de l'entrenador de València, de... <clears throat> perdó, Nuno Espíritu Santo. <clears throat> Ui, perdó. El València que, com deia, avui ha descansat. Una cosa més, respecte a Negredo, eh, avui la informació que tenim és que se manté tot el que estava previst ja al llarg de la setmana passada, que és un futbolista que va participar o que el València eh, estima convenient o té l'objectiu en quant a la seva, eh, ara mateix reparació no, en quant al seu debut com a futbolista del València en competició oficial la data marcada en roig en el calendari és la del 4 d'octubre 4 de la vesprada a Mestalla davant l'Aleti de Madrid probablement, probablement si tot va bé mm, les tasques polítiques de l'entitat o burocràtiques a la presència de Peter Lim en aquesta llotja de, de Mestalla. El dia 4 d'octubre, el dia de la de Madrid, està marcat en, la, en el calendari de València com el dia Lim i, a, eh, i així na parlen és que és el dialim què vol dir el dialim? el dialim vol dir que Nuno vol que per aquest partit estiga Negredo que Negredo està apretant tot el que pot eh, fins i tot en algun moment eh, bueno, pues, eh, no vaig dir que posant en perill la seva, la seva recuperació ni molt menys, però està apretant moltíssim perquè vol estar, però hi ha dubtes que siga el dia de Madrid el dia que Negredo puga estar. Se va fer tot el possible o l'impossible per a que el dia LIM, com és conegut ja 4 d'octubre, mm. partit València, Leti de Madrid i Mestalla a les 4 de la vesprada, com dèiem, per que el dia LIM estiga Negredo, se va fer tot lo possible i lo impossible. Altra cosa és que la medicina té uns terminis, que Nuno és el primer que vol que eixe dia estiga ja Negredo perquè vol tindre-lo quan abans, i veurem què és el que passa amb el concurs del futbolista fitxat pel València des del Manchester City. S'ha de fer, com dèiem, tot el que estiga en la mà mèdica i fins i tot dice que fora dels veges eh, per a que estiga en eh, encontre. però mm, encara jo tinc algun dubte de que puga ser així perquè la medicina al cap i a la fi no s'enganyem eh, eh per molta gana que hi hagi d'agradar el que va ser el nou propietari i per eh, molta gana que hi hagi en Mestalla que n'hi ha de bona Negredo la realitat és que un la medicina té uns terminis que s'han de complir, i dos, Paco Alcácer està fent de meravella, i ahir torna a ser, eh, jo diria que decisiu en les desmarcades que fa en el primer i en el segon gol, no parla ja del tercer, on deixa ben clar que és el més llest de la classe, però en el primer i en el segon el moviment d'arrossegament de centrals per a fer-li l'espai a Piatti és espectacular, i en el segon també l'encreuament per a dividir als centrals del conjunt de l'Espanyol i que sense oposició Dani Parejo puga anar fins a la frontal per acabar eh, en Santa porta també és eh, una qüestió que hi ha que atribuir-li al davanter centre actual titular del València i de la selecció espanyola. Tanquem amb la informació del València, després la reprendrem en temps de tertúlia. El Llevant Unió Esportiva empatava a 0 davant el Màlaga, un punt que té <laughs> dos cares. Hi havia un personatge de Batman que era Harvey Dos Caras, no, Folgado? <laughs> Així és, Harvey, Harvey Dos, Caras, Caras, sí senyor. Pues el punt que el va treure... <laughs> Fiscal del distrito. Fiscal del distrito. Eh, el punt que va treure el llevant és una miqueta Harvey Dos Caras. Per un costat, el llevant per fi suma, is del zero, ja no té que anar a la resta de partits apremiat per aquesta circumstància que sempre se li anava a recordar a l'equip que està en el 0, que està en el 0, ja no està en el 0, ja té un punt, és cert que continua baix i que de moment aquesta circumstància ja s'ha salvat i s'ha sumat ja Llevant ja no té ja no compta els seus partits per derrotes la part negativa és que en condicions normals salva el Llevant tenia que haver perdut el partit a Màlaga i això ho saben el entrenador i els futbolistes. Sí, i el Màlaga està molt calent, Manolo, perquè consideren que bueno, en les dues últimes jornades se li ha perjudicat el conjunt andalús, primera a Mestalla, amb aquell gol anul·lat, amb l'expulsió de Sergi Darder, i que posteriorment, eh, l'altre dia, davant el Llevant dissabte, l'àrbitre invalidava per fora de xoc, per un fora de xoc inexistent, eh, aquell gol del, del Màlaga que haguera suposat la victòria per al conjunt andalús. En quant al Llevant Unió Esportiva, lo positiu Manolo sí, que suma, mm, i fonamentalment també l'actuació del seu porter, de Jesús Fernández. Jo considero que... 33 no. en 33 ocasions va intervenir en el partit contra Màlaga. Sí. Crec que és el porter de la Lliga Espanyola. Hmm. Eh, crec que hi ha un parell més que estan al seu nivell, però vamos, dels que més està intervenint és Jesús Fernández. Sí, donava la impressió de que la porteria del Llevant Unió Esportiva eh, continuara encara que Eilor Rabas i no que haguera arribat un porter nou com este Jesús Fernández que arriba procedent de la fàbrica de futbolistes del, del Real Madrid. Positiu l'aparició de Jesús Fernández. Jo pensava que pronte anava a ser titular Diego Mariño, porter que per a mi eh, pues me sembla extraordinari i ja un molt bon nivell, però Jesús Fernández després del partit que va fer l'altre dia, espectacular a Màlaga, li ho va posar difícil i té un problema Mendilibar en, en la porteria perquè Amarillo és, és cert que arriba més tard però que demana pas per, a, per aparèixer en l'11 titular, però va tindre difícil després de eh, l'actuació de Jesús Fernández altre aspecte negatiu, Manolo, el Levante és l'únic equip de primera divisió que no ha fet encara cap gol l'altre dia va sumar un, un puntet a Màlaga però és cert que no té gol Barral la temporada passada va estar molt encertat l'altre dia no, no va ser eh, titular la davantera del Levante Unió Esportiva no acaba de fer gols, no aporten encara futbol futbolistes de la segona línia. Hi ha molta gent que no entén què ocorre amb Rubén García, futbolista que probablement siga franquícia, o hauria de ser futbolista franquícia. En teoria hauria de ser-ho, i, i la gent que segueix la informació llevant està fent-se preguntes de què passa amb Rubén. Jo m'aporto les mans al, les mans al, al cap, l'altre dia a mi només sabien donar una, una explicació, a veure si rasquem al llarg de la setmana i podem explicar si ocorre alguna cosa o què és el que passa amb Rubén, però un futbolista que pot aportar moltes coses des de la segona línia, pues és un futbolista que de moment no compta per a, per a Mendilibar. I altre problema, Manolo, el pròxim visitant o el pròxim rival al que encara el Llevant Unió Esportiva a casa és el Futbol Club eh, Barcelona. Ni més ni menys. L'any passat el Llevant va rendir a un molt bon nivell davant el Barça, excepte en aquella primera jornada de Lliga on li van enclavar-se en nanos. I esperen que repetisca, que repetisca actuació, però és complicat. És complicat, Manolo, el calendari que tenia el Llevant d'inici. Suma a Màlaga, però suma d'aquella manera i volen que és el que corre davant del, davant del Barça. Té molt de treball Mendilibar Eibar, però bueno, estem encara en l'inici de, de, temporada, de temporada i hi ha equips que, bueno, mm, estan millor en la classificació però que no són millor que el, que el llevant. Ni molt més. Ahir entrenament postpartit per a soltar músculs, avui descans i demà tornada a la feina. Sí, demà tornada també al, al treball per al, per al llevant esportiva que sí que té competició esta setmana, ni més ni menys que, que davant del Barcelona. Molt bé, i ara parlem de bàsquet. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, buenas noches. Bueno, eh, tenim que dir que el València Bàsquet estrena de les seues de vestrada una marca en la cual ha prolongado el seu en la valenciana Luambi fins a la temporada 2007 2017 Sí, se hizo además eh, oficial el, domingo, ya viene una relación, viene siendo una relación bastante larga ya la de esta firma valenciana con el con el Valencia Basket y mañana, como bien decías, el pabellón de la Junta de San Luis que va a vivir yo creo que una auténtica pasadera de, moda, ¿no? A las siete y cuarto será el, el acto bueno, donde varios jugadores del Valencia Basket van a ejercer de, modelos y que servirá sobre todo para que conozcamos in situ esas equipaciones del Valencia Basket, tanto la taroncha que será la titular como la, como la suplente y, por supuesto, también el resto de línea deportiva que, que llevará Valencia Basket en esta próxima temporada. Tenim clara la equipación suplente sol ser siempre eh, o blau o morada, més o menys per, per tonalidad sol la segunda equipación del Valencia, Basc. Hi alguna novedad tenéis, aspecte? Sí, no, eh, en principio va a ser eh, ese azul marino, veremos si tiene, yo creo que va a ser más azul que, morado, como, eh, como, el año, como el año pasado, y bueno, un poco en esa línea, y, el color taronche evidentemente que será el titular y el identificativo en un acto que además se ha querido hacer este año extensible también a todos los, los seguidores. Hay que recordar que a las 7 abrirá la, fonteta para todos aquellos aficionados que también quieran ver in situ la puesta de largo de, esta, de estas nuevas equipaciones. Y también ya que parar del partido de presentación contra que Zaragoza ya comiencen a, a vender entradas. Sí, y no quedan muchas. De hecho, ya por ejemplo, los fondos, las canastas, está todo ya todo ya vendido. Hay que recordar también, y esto es importante, que los abonados del Valencia Basket con su pase pueden ya eh, ver este primer partido de presentación, también por supuesto la Liga, Playoff y, Euroliga. Y bueno, estos fondos ya están eh, vendidos. Quedan las entradas más económicas, las partes de alta eh, de los dos fondos de, arriba de la canasta, 10 euros. Las localidades más caras, zona VIP y eh, enfrente de esa tribuna central, que costarán 50 euros, todavía están a, la venta en las taquillas del pabellón de la Fuente de San Luis. Y recordar, eso sí, también, el próximo jueves el equipo eh, jugará un partido en Godella a partir de las 8 frente al Novgorod, donde también me cuentan que todavía queda alguna entrada para ver ese partido, que será el primero que juegue Valencia Basket en, en la Comunidad Valenciana después de ese diputado en Alcoy. Gracias, Juanma. Un abrazo. A la tertulia ya. Esports 97 nit, La Tertúlia. Les 12 de la nit i un minut entrem en temps de debat, tertúlia i anàlisi. Ja està per així el director del diari Superdeporte, Julián Montero. Hola, Julen, què tal? Molt bona nit. Bona nit, molt bona nit. Quina alegria, eh? Poder vendre diaris amb ah. bons números, amb bons partits, eh, la gent amb un sombrero en la boca... Que bonico és tot ara, eh? Bonico és tot, però sobretot veure disfrutar a la gent, no? Sí. I la gent en ganes d'anar al futbol, de, de, de tornar a veure el València, i jo crec que eh, si venim una, si venim de una, de una de la, del clàssic paró de la Lliga que, que sempre fot un poquet al principi jo crec que la gent ara està fotuda perquè ni he, eh, tenim que esperar fins al dilluns que ve <laughs> per, a veure a través sí. el València no? el senyor Tebas està fent-nos aquestes les setmanes eh? <laughs> el tio està ahí, dale que te pego amb les seues coses. Per cert, Folgado, eh, bona nit de nou. Què tal? Eh, has llegit eh, en el suplement de Levant el tema de les lipotímies ahir? Sí, recorda que varen veure la gent de la, mm. de la Creu Ratxa amunt ah, i avall. No, no, fi... recorda també que jo vas dir que no era hora per un partit. No, en raó, té raó, té raó. Jo l'únic que deia... És, no, jo l'únic que deia és que eh, habitualment els compromisos sempre han sigut a les 5 de la vesprada i sempre hem defensat eh, no als horaris estranys de les 4, de les eh, 11 de la nit, en estiu, bueno, horaris raros en definitiva, partits des de dijousos, divendres, etc. L'únic que deia és que no se pot eh, preveure eh, quan se fa el calendari que en setembre en València faça la calor que estava fent eh, esta, jo esta setmana. Jo precisament me referia a que, a ah, que quan els clubs tenien una miqueta més de llibertat a l'hora d'escollir horaris, sí. el València i els clubs mediterranis, per dir d'alguna manera... Dissabtes a la nit. <clears throat> Intentaven, mm. o dissabtes a la nit, o diumenges en altre horari que no fora el de màxima calor. És que ahir, i sí. per cert, hem de dir-ho, perquè està molt bé el nou servici de, <clears throat> de catering de les barres de Mestalla, però sembla que és insuficient. Ahir molts aficionats se'ns queixaren en el Twitter que continua a veure per a que pugueu eh, parar nos del que vulgueu, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 el número, i ahir eh, se veu que hi hagué, hagueren problemes en les barres del bar, que el València ha de prendre nota perquè torno, eh, no torna al carrer i en les cues dels servicis. Sembla que en els urinaris també han retallat i ahir la gent, sembla que algú va passar algun mal moment en la bufeta. El dia plena. de la presentació davant el, el dia del Taronxa, davant el Milà, va sí. ocórrer el mateix. De sí. fet, se van obrir les portes en el descans perquè hi havia diferents barres en zona de tribuna fonamentalment, no conec la resta de l'estadi, que era sense beguda, deixaven la gent que era fora als bars a replegar la beguda i tornar a entrar al, a l'estadi. Bueno, és, és, però clar, són dies de moltíssima veure, calor, la gent veu de la, més de lo normal. Dins de la rada és una bona solució. no, no, clar, dir. ben solucionada la marxa. Solució, I sí. que vostè fora, que no passa res per aquí, que li guardem el mm, puesto mm. i torna a entrar. És una solució ben presa sobre la marxa per a solventar una errada que s'ha produït dos voltes, a veure si la València pot eh, solucionar de cara als seus eh, socis, que estan contents amb la nova política de funcionament eh, sobretot en quant a preus que han rebaixat altres anys bueno, pues, eh, que també puguen estar contents en quant a, a quantitat i a mhm. existències a veure si esgotem tots ah, no? si, si, si, si ho esgotem tot no? la cosa va també dona eh, compte que ahir no teníem aigua tampoc en mitjans de comunicació ahir, en jo... la sala de premsa se va esgotar molt pronte menys mal que tingui la meva dona que, porta, mos dugué dos refrescos allí per a, <laughs> sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, per a fer la retransmissió i poder aguantar perquè també ahir en la, tot i, i estar a cobert en la cabina també la calor apretava. És, és la, la calor apretava, la que La calor apretava, sí. 12 i 4, Barcelona. Paco Gisbert, bona nit. Bona nit, com estem? Pues, eh, imagina que prou més contents que l'afició de l'Espanyol eh, amb la qual no sé si has pogut parlar eh, Paco viu a Barcelona periodista ja sabeu vinculat amb el món del València i del valencianisme que és un dels contertulis habituals en Esports 97 nit ja parlarem eh, de la idiosincràsia de l'Espanyol la setmana passada imagine que estarà... I Paco ja va anticipar que l'Espanyol feia, mala, feia mala cara i feia fa, mala, mala, fa mala cara i fa molt mala cara sí. i fa molt mala cara però eh, com dèiem imagina que tu com a valencianista en este cas com a xuto que diuen els de llevant eh, molt més eh, content i avui hauràs pogut mirar eh, per damunt del bucle de l'Espanyol i quasi quasi el del Barça eh, que, que res, mos duen dos puntets però això no és res Sí, bueno, donem una miqueta de por per aquí. La <laughs> veritat, ah, sí? Eh, sí, sí, una miqueta. O sigui, la gent parla molt del València, que el València està molt bé, que estan ficant molt gols. Mm, bueno, la premsa catalana sí que sí que ha, ha fet molt hincapié en el gol anul·lat. En el gol anul·lat, que és, la, a més, la segona jornada que passa el mateix. O sigui, que el València, mm, diguem-li que li favoreixen, des, li, li, li anulen un gol a l'equip contrari quan mm. va 1 0, i que això podria haver canviat el partit. Precisament la setmana passada... Bueno, la setmana passada anem en do, ara anem 2 a, 2 a 0, no? Sí. Però, bueno, aquestes circumstàncies sí que s'ha comentat. De tota manera, sempre, sí que hi ha un sentiment de que el València va ser molt superior al, a l'Espanyol en la majoria del partit, no? O sigui, que, que aquella jugada puntual de, de Sergio García va poder canviar el partit, i això ho va dir Sergio González també en la, en la sala de premsa, però sí que n'hi ha un sentiment de que l'Espanyol té que millorar molt per, per, per estar on tenen que estar, que és en primera divisió. A mi, si m'ho permets, Paco, jo crec que és l'Espanyol més fluix que he vist en els últims anys en diferència. Eh, sí, sí, la veritat és que sí. Hem... I és l'impressió que ve donar a mi, eh? Jo, sí, mi bueno, és una miqueta el que vaig dir la setmana passada, no? Sí. Que, que això que ha perdut de Aguirre, o sigui, l'empenta que li donava Aguirre i, i, i aquesta forma d'embolicar de, de, als contraris que, que tenia Aguirre i les, les, seves, les seues tàctiques pues que, que feien que portava el partit al seu terreny, no? Eh, és, una, és una miqueta... Jo he vist, jo he vist fa, un, fa una estona el, a l'Eibar i l'Eibar serà un equip difícil precisament perquè te porta el partit on, on vol portar-ho, com el mateix que fa l'Atlètic de Madrid, però l'Atlètic de Madrid té molta més qualitat que el Espanyol tenia en Aguirre i que té l'Eibar en guany, no? Uh -huh. eh, però, clar, l'ha perdut i, i, bueno, i esta moda, tu deies, eh, és que això del, del, ha fet molt mal el guardialisme. El guardialisme fa molt mal al futbol. és possible, és possible, perquè, els, clar, els de l'Espanyol volen jugar com el Barça i, i l'Espanyol mai no ha sigut com el Barça. Aquesta és la gran diferència. En efecte. Bueno, senyors, hem de parlar de moltes coses i totes elles positives que ja tocava fer després d'un temps tertúlies que les que li pegaven voltes a la cosa, però... Eh, molts bons números per a començar la Lliga, el segon equip que classificat, el que més gols fa, només ha rebut dos, un d'ells de penal i en el minut 92, i a hores d'ara els números són per a ser molt optimista. Amb els peus en terra, que això no ha fet més que començar, però els números donen peu a un optimisme fon eh, fonamentat en el que veu la gent sobre el camp. Home, jo crec que se pot ser optimista en els peus en terra, no? Uh -huh. no... <laughs> és complicat, però se pot. No, per què? Per què és complicat? No, perquè... La, la vida n'hi ha que veure-la en optimisme. En si els resultats, no. si els resultats eh, són bons... Perquè la, gent, eh, perquè la gent... Tindràs que ser optimista, en eh, no? La gent, en el futbol, i, eh. i tu que eres director d'un diari esportiu sabràs uh -huh. molt uh-huh. ben bé, la sociologia de l'aficionat sol tendir a voltes a barrejat, a vegades la culpa de tenim en mitjans, eh, l'eufòria amb l'optimisme. Per això diria que és difícil ser optimista amb, teus, amb els peus en terra, però no és impossible. La gent està il·lusionada, a la gent li agrada el, el canvi este que, que estem vivint, no? I, i, bueno, i això porta a que pues a lo millor en un moment donat pues, se, se puguem equivocar, no? Uh -huh. Però, bueno, jo, jo, eh. jo crec que seria millor que ens equivocarem per damunt. O sigui, clar, lo, clar, lo normal clar, del València... La noticia seria eixa? Clar, lo normal del València és que mm, estiga peleant per, peleant per la tercera plaça, tercera, quarta plaça, perquè evidentment no té ni la plantilla ni el pressupost ni, ni té el recolzament dels mitjans de comunicació, desgraciadament, que tenen Madrid i Barcelona. Eh, y bueno, el, el, el gran es el Atleti de Madrid, el Atleti de Bilbao, el Sevilla... Yo crec que la Real Societat no tant, jo crec que estaran ahí eh, esos cinc, cinc o sis equips, ja m'he <laughs> perdut quants són, però... però i ojalà... Eh, Home, la veritat com... és que ara, per exemple, a hores d'ara tu comptes sempre en els tres monstruos que eh, coparen l'any passat els tres primers jocs, Atleti, Barça i Real, jo crec que el Real Madrid en guany va acabar classificant-se per a Champions, però oh, segur, el, el, el, el cacau que n'hi ha ahí dins <laughs> és important, sí. el cacau que n'hi ha en aquest equip ara mateix és important per tots els postos, per les informacions que, que t'arriben de, de gent, que, de periodistes d'allà, <clears throat> eh, i a partir d'ahí pues, el València ha d'aprofitar la seva oportunitat, i també ningú creia l'any passat que l'Atleti podia guanyar la Lliga, jo no parlo de guanyar la Lliga, eh? jo parlo d'anar partit a partit, que a més és el que estan dient tots però que eh, a voltes no comptes en que un equip pugui arribar a una meta i no és que arriba, és que l'aconseguís i, i amb tot el mereixement, que va ser el cas de l'Aleti l'any passat, i a mi l'Aleti en guany eh, en el partit contra el l'altre dia me va excepte el final de la primera part en el que desaparegué eh, la resta de partit m'aparegué un equip molt sòlid i jo crec que ese... L'Aleti de Madrid sí. i la presència de, de, del davanter que han firmat del Torino de Churchill. Churchill. La pasada campaña va a ser espectacular, la de la de, la de Churchill, uh -huh. i me sembla un, un fitxatge espectacular per a l'Atleti de Madrid, eh? Si sí. continua jugant amb dos puntes, eh, Simeone va actuar l'altre dia amb Raúl Jiménez, el mexicà, i, i Manxúkic. Si lleva Raúl Jiménez, perquè el resta segur i trau a Cherchi, i se quita el Manolo també té molta pólvora, eh? Molta certament, pólvora. Certament, té, mm. té eixa pinta, eh, però el València, a hores d'ara, eh, per què no pensar que, com a mínim, podrà guanyar o perdre? però mi això que estem dient va competir, que jo crec que eh, <coughs> Julián Paco sí. i Salva és el que demanava la gent des de fa anys. Sí, mira, partim a 40 punts pràcticament, jo crec que van ser més o menys, no? Mm Partim a 40 punts d'aixos tres equips. Jo crec que ningú, ningú ara mateixa se, se li passa per el cap que esta lliga puga ser així, no? O sea, crec que el València està donant eh, números i sensacions de que, bueno, eh, va estar ahí, i va ser un equip dur de, de guanyar i, i bueno, eh, portem tres jornades. O sea, sí, sí, per això dic. I també volia dir-li que tampoc se fie massa de lo que llitja per ahí de, dels àrbitres i el València, perquè jo crec que és tot un poquet l'efecte de Pol, eh? eh l'efecte de Pol, de la xua de la primera jornada, que al València li va perjudicar molt mm. després el mm. eh, que ha passat en els comitès eh, això influeix en que un àrbitre a lo millor en un moment donat en, en una xua que la pots deixes que la pots veure 10-20 vegades pues, sempre. L'arbitratge de Sevilla li ha ficat la pressió en el cos a la resta d'àrbitres que l'han xulat de València. Sempre. Eh, bé, no? Te l'àmpita... sempre te dels liniers més que dels àrbitres. Sempre, bueno... Bueno, eh, al cap i a la fi eh, no. un equip, però la vull per al roïn. Sempre te l'han pitat en contra <laughs> sí, sí. i, bueno, pues mira, ara Venen de cara. En Málaga, sé que saben, en Málaga sé que saben en cara este matí, Recordar lo que, recordar lo, que, lo que els va ocórrer este cada de setmana davant el Llevant, eh, recordaven lo que els va ocórrer a Mestalla, amb l'expulsió de Darder, amb el gol anul·lat a, a Juanmi, i se'n recordaven de lo que ahir li va ocórrer al València altra volta, beneficiada amb l'Espanyol de Barcelona. És a dir, que també a Màlaga està cridant l'atenció l'inici de Lliga del, del València. Vull dir, aquestes coses són eh, perquè couen, i com couen, pues a partir d'ahir s'utilitzen en un sentit o en un altre. Si és que la notícia és eixa, que tot el món està al·lucinat perquè, perquè eh, cou, en, cou, el València clar, clar, clar. li beneficien dos vegades consecutives eh. en, un, en decisions arbitrals tot el futbol espanyol eh. està al·lucinat perquè sí. això no s'ha vist fa anys de no, i perquè cou, perquè dius bueno, és un club que en principi eh, va tornar a ser important que va comprar un empresari eh, multimilionari, que va, que va invertir en futbolistes, que ja ha invertit en futbolistes i que tot el món ja eh, aprecia que este club va tindre un marge de millora eh, important. A partir d'ahí comença també altra volta a molestar, com molestava en l'etapa en la que, bueno, eh, de Benítez, el doblet, etc. Estic absolutament eh, d'acord. Eh, <clears throat> com dèiem, dos gols encaixats i la sensació és eh, Nico Tamendi, del qual va parar ahir Nuno. Però és un, és un fragment de veu de Nuno que ja hem sentit en la primera part eh, per a conèixer l'existència que Nuno li està imprimint eh, ui, en, en alguna part de Super no? que, que no baixa mai els braços eh, l'entrenador de València eh, eh, és una, un fragment de veu que repetim ja hem ficat en la primera mitja hora però vull dur-lo així a la tertúlia per a que opineu sobre ell ahir, a més, la pregunta que, que la fa el company d'Onda Cero Jordi Gossalvez eh, sobre quines bones sensacions però encara hi ha marge de milloria Y digo que sí, pero en yo de ficarse medallas, comienza a escudriñar las partes negativas, el que ya ha que no le agrada del seu equip i ho fa mucho que mejorar, mucho que trabajar para mejorar y yo resaltaría una cosa que es importante cuando tú llevas demasiado tiempo ya desde que empezamos em, organizando nuestro sistema defensivo de una forma presionante y cometes el error aunque el resultado esté hecho y quedando poco tiempo eh, para terminar el partido, cometes el error de bajar demasiado las líneas, el equipo no reconoce, no reconoce eso. Eh, y ahí sí que pasan los errores, porque si el medio campo baja, la línea defensiva se mete dentro del área y no sabes defender así porque no has pensado en defender así nunca durante tu, tu, tu proceso de entrenamiento. Y ahí sí que hubo errores. Yo creo que eh, eso no puede pasar, eso no puede pasar. Si tú tienes una idea de juego y, en el sistema defensivo quieres ser presionante, quieres presionar un poquito arriba, robar el balón más lejos del área, no puedes cometer el error, que, que es, es mi primer análisis que hago. El análisis que fa Nuno Espíritu Santo en el día de la sala de prensa Cuando se le pregunta Por el margen de mayoría del equipo ¿Cree que ve ben, que beben ben a que Nuno vol tornar a deixar ben clar als futbolistes que hi ha una manera de jugar i que vagis 1 a 0 o 5 a 0 aquesta manera de jugar, aquesta idea és inalterable i per això para de si tu te'n vens darrere quan estàs acostumat a pressionar més avant, encara que el partit el tingui resolt, no pots fer-ho perquè l'equip és obsès de les seues idees i de que l'equip interprete lo treballat durant la setmana els 90 minuts sobre el camp siga quin siga el moment del partit Sí, sí, la filosofia és, és correcta, no? Lo, lo curiós és que estem parlant de que estem en setembre uh -huh. i que l'equip, segons, eh, segons l'entrenador, tinga ja assimilat d'una manera tan, tan, tan interna la nova eh, manera de defendre, no? Això només se pot aconseguir d'una manera, que és com l'ha fet el València, canviant pràcticament tota la defensa. En efecte. No, me, me semblen, eh, jo xic les declaracions de, de Nuno en roda de, de premsa, el missatge que ha trasllada en sala de premsa és el que trasllada en el vestidor als futbolistes i a partir d'ahí, Manolo, jo crec que lo que, que a ell li interessa és no començar a regalar el elochis, no començar a tirar flors, sinó mantenir el nivell d'exigència. No, ell després sí que parla fantàsticament de Otamendi, sí, parla però... de Paco Alcácer, parla de Rodrigo, de Piatti, però... Sí, però... Pam. Però la idea... Desperts. O sigui, Esteu vos desperts, sí. Eh, el, exactament. La idea és... Inal... Jo crec que eh, és el missatge d'ahir, d'este tall de veu, <clears throat> el missatge que ells per darrere és, senyors, la idea és inalterable. El sistema és inalterable. Siga com siga el partit o el rival i vaja com vaja, la idea nostra és jugar d'una manera determinada. Tu què penses, Paco? Sí, yo diría que innegociable, más que inalterable, ¿no? O sigui, sea, no Correcte. es pot negociar en un... La compra també. En una forma, en una forma de jugar que és la, la seva filosofia, no? Bueno, primer a mi m'encanten les, les S de en uno perquè m'he reconciliat en xeixes portugueses que tant ens <laughs> recorden a Rajoy a vegades, no? Ah. Però d'altra manera, no? És una altra cara, no? De, de les xeixes. Ah. <laughs> És, és, del Nuno. Això en primer lloc. I en segon, eh, sí que és cert que el València en, en algun moment del partit ahir va donar una sensació de que, de que bueno, que, que pot ser perdia el domini i jo vaig pensar que si no haguera estat l'Espanyol el que estava, el que estava enfront s'haguera sigut un equip una miqueta més potent, una miqueta més pressionant, una miqueta més, cal, més qualitat, pues, podríem haver-lo passat malament, no? Per això jo crec que se refereix Nuno sí. a aquesta situació, eh? Perquè ell pensa que, això, que si davant arriba a tindre un rival major, eh, eh, podia l'equip en un moment donat haver-ho acusat, i per això li recorda als seus futbolistes que el sistema no se negocia. Efectivament, efectivament. O la idea del, del sistema no se negocia. I de fet, a mi, a mi em va recordar el partit de l'any passat contra l'Espanyol, que també va ser un partit molt boig i que el València el va dominar en, en un moment, però després ho va perdre. Al final l'Espanyol se va posar 1-2 sense que ens donaren compte i, i bueno, al final aconseguirem empatar-ho, però eh, se te queda una sensació de dir, bueno, és que són millors que ells, però no hem pogut guanyar-los. I, I això ens ha passat molts els, últims, els últims anys, no? Jo crec que és Eh, esta es una miqueta la clau del, del, de, lo que, de lo que uno pensa y de lo que uno té que, té que aconseguir en, en el València actual, no? També té la, té, jo crec que el València està, està tenint sort, en el sentit de que bueno, les ajudes arbitrals, eh, en, encara que siguin xicotetes, tampoc són grans ajudes arbitrals, o sigui, no, no ens han pitat un penal en l'últim minut que no, que no era Exacte. i aquestes coses, però bueno, estan favorint mos, s'han afavorit mos, mm, eh, els gols se fiquen en el moment que hi ha que ficar-los, o sigui, i això és una dinàmica que està molt bé perquè és, és molt important començar bé. Jo, si, si recordeu la, la Lliga del 2004 de Benítez, el València va començar en cinc partits guanyats i un empatat, que va ser precisament el primer, no? Després Contra va encadenar... el Valladolid Exactament, i després va encadenar cinc partits seguits guanyant, que a més li va guanyar al Madrid, al Barça i a l'Atleti de Madrid en els tres mm partits, o sigui que... I, i esta dinàmica, eh, jo crec que si, a, si agarres carrerilla, que és, que és una miqueta el que va passar-li a l'Atleti de Madrid l'any passat, eh, guanyes confiança, mm, estàs desitjant que, que arribi el següent partit, i, més, i a més el València que només jugarà un partit per setmana, excepte la setmana que ve, que jugarà tres en una setmana... Ara anem eh, a parlar d'això però, però és una bona dinàmica que et dona més moral i que et dona més capacitat per a concentrar-te en, això i saber que les coses en principi t'eixiran bé no? I, i, i si saps que en, en coses que facis les coses t'eixen bé pues, eh, això ja és una cosa que tens guanyada eh? 12 i 20, fem una pausa per a la publi i en tornar anem a parlar d'algun nom propi com Otamendi, que està seguint la sensació jo deia abans que si en el Barça Mascherano és el jefecito <coughs> en el València o també dies el jefazo però a més amb despatx i secretària en el centre de la defensa és ja eh, per galons i per eh, rol dins de l'equip l'autèntic capo ahí darrere i també hem de parlar d'una situació que deixava caure abans Paco la setmana que ve mm. el València va tindre 3 partits en 7, en 7 dies penseu que en un no pot començar ja a rotar en l'equip tot això i moltes coses més fins a una de la matinada. Recordeu que es dilluns i acabarem en els gols ahí del Valencia. Así a la de radio en Sports 97 Nit. su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Pues aquí la guía de la Liga de Superdeporte. Valencia, Levante, Villarreal, todos los equipos valencianos de Segunda, Segunda B y de las categorías inferiores. Superdeporte llega donde otros no lo hacen y ofrece la guía más completa y actualizada de los protagonistas. A partir del sábado 13 de septiembre, por solo 5 euros, no dejes escapar toda la información de esta temporada con Superdeporte. Somos tu equipo. Una imagen es para toda la vida. Que no se pierda. No acumules cientos de fotos en tu ordenador o en tu móvil. En Fotopro te ofrecemos múltiples opciones para tus fotografías. Revélalas en unos minutos y llévate las fotos de tus mejores momentos. Fotopro, calle Castellón 2, entre Plaza de Toros y Renfe. Fotopro.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les 12 i 22, continuem en Esports 97 nit, així en la 97.7 ràdio, repassant l'actualitat en clau de tertúlia. Avui amb el director del diari Superdeporte, Julián Montoro, amb Salva Folgado, membre de la redacció d'Esports de 97.7 ràdio, i des de Barcelona avui ens acompanya Paco Gisberbó. Recorde que continuen, eh, continuem les preguntes per a vosaltres, que en el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 el número. Pues estem preguntant qui va ser per a vosaltres el millor ahir davant de l'Espanyol i si penseu que la setmana vinent, amb tres partits, Nuno pot començar a fer rotacions. Estàvem parlant de números. Les sensacions són bones, molt bones davant per la pegada que té l'equip i són fantàstiques darrere perquè l'equip sols ha concedit, ha concedit dos partits, dos gols, perdó, un des de minut 92 i de penal que, bueno, d'aquella manera el penal que va xular ahir Clo Gómez i la realitat és que eh, l'equip patís molt menys en defensa ahir Diego Alves crec que no té que fer més que una parada en un tir ras des de fora de l'àrea i pràcticament eh, se'n va amb els guants eh, per estrenar com diria aquell eh, i sobretot ells destacar una figura mai estàtica és la del central Nico Tamendi que a hores d'ara com dèiem és ja el jefazo Julián Sí, bueno, encara que la defensa ja se sap i, que, i, i bueno, que és cosa de, de funcionament de tot l'equip, uh mhm. -huh. Mm, és de veres que este jugador eh, marca una, <clears throat> una línia i marca una diferència ahí, no? Jo me recorde quan ningú s'explicava la xua de Otamendi allà per el mes de febrer a mi me dien eh, barato Otamendi, barato Rentable o no rentable. Otamendi yo son rentables o no rentables. será el líder d'esta esta defensa. I bueno, jo... A veure, tornem a lo mateix. És pronte, però si analitzes eh, la reflexió que estàs fent tu de, de, de Otamendi, el líder de la defensa, portant tres partits de Lliga, mm, això te da un... perquè el funcionament defensiu d'un equip bueno, eh, influís molt que els jugadors se tenen que conèixer, que les línies tenen que, que entrenar molt sí, i, que connectar dins, molt dins d'aixos dins, dins automatismes si en, tres partits, en uno, si en tres partits este destaca molt si en tres partits <laughs> t'està donant eixa sensació de que l'equip ha, ha guanyat molt en, en, en, en, en força darrere pues, eh, això te diu que realment sí que n'hi ha un factor diferent en quant a qualitat en este cas jo diria en totes les línies, no? però, però especialment en, en defensa. No? Jo crec, Manolo, que este futbolista, sense dubte, i vaig aprofitar per a fer algo de públic, demà eh, publico un article, el meu article semanal en plazadeportiva.com i faig referència exclusivament a, a Otamendi. Jo, mm, i respecte a, to, a, a la gent que considera que Ricardo Arias ha sigut el millor central, encara que mm. jugava de lliure, i perquè se jugava d'una altra forma en aquella etapa però respecte a la gent que, que considera que Ricardo Arias ha sigut el futbolista que millor ha actuat o que millor ha participat en zona defensiva en, en el València, en tota la seva història. Per a mi, personalment, jo també vaig voler jugar a Arias, encara que de menut, però per a mi, personalment, i no he vist cap altre igual, era Fabián Ayala, i jo trobem molts pareguts entre Fabián Ayala i Otamendi, i curiosament Otamendi l'ha portat allà, la Otamendi arriba de la mà a, a València de... Curiosament no, bueno, blanc, blanc i no, correcte, però bueno, I no hi ha curiositat, eh? Però que, no, però que no ve de la mà de qualsevol, vull dir, ve de la mà d'un tipus que així per a mi havia sigut personalment el millor central de la història del, del València i jo este matí comentava en un entrenador de, de futbol eh, a mi Otamendi i si se'n recordeu de aquella defensa de, de Benítez allà era el primer que eixia a lo que se diu, hi ha tècnics que això no ho fan, hi ha altres tècnics que sí, però allà era el primer, tècnic, era el primer jugador en Benítez que eixia a fer la pressió al mig del camp per a col·laborar en un moment determinat amb el mig centre eh, defensiu a l'hora d'impedir que eh, l'atac de l'equip contrari començava a armar-se entre la zona de mig del camp i la línia de tres quarts. Ayala moltes voltes anava pràcticament al cercle central com un loco, com un possesso, però sense perdre posició, per a tratar d'apretar ja el que era la capacitat creativa de l'equip contrari. O també s'està fent el mateix, crec, o molt paregut, me recorda molt aquest moviment en el València de, de Nuno. I a partir d'ahí Manolo o, o, també està jugant i mira a l'esquerra, així en el rabillo de l'ull, eh, mira eh, a Gallà, que encara està molt tendre, està fent-ho bé, però encara està molt tendre, per la dreta controla Bezo, que encara això està molt tendre. Això me recorda ja l'Encurro Torres, per exemple. Claro, està molt tendre Bezo, està molt tendre Gallà, Veus? es vigila, quan erren va com un loco a tota velocitat a, a, a tractar de per solucionar per anticipació el, i va fer dos o tres encreuades brutals però és que de fred recupera posició molt, molt, molt ràpid, ràpid per dalt, pues no anem a dir com va per dalt eh... bueno, bestial, total, barato, barato. No? barato. <laughs> i ja contaré l'anècdota ahir perdona Paco, ja t'hi deixo parar de seguida sí, no, ja contaré l'anècdota ahir quan va acabar, el, eh, quan va acabar el eh, partit O También de ir ya, cuando está jugando, bueno, ah. estaba más o menos cómodo, porque en el cosa cos no tenía cap, eh, problema que entraba la banda, y fundamentalmente a Sergio García, que es como una mosca cojonera, pero que en el cosa cos no le crea problemas a este tipo de, centrales. Pero ya es Caicedo a trabajar en banda, Yo también ella mira de reúl, y digo, buf, este ya es diferente, no? Este es un tipo grandot, es un davantero, un falso lento, que digo en ese entrenador, se habla que es lento, pero Caicedo es rápido, yo voy a demostrar en el en cara que Irmanolo, Manolo, va va chafar la brosa, se va la conte de que en cara está eh, pesaot, está fondón y ha de perdre... pobre pobres diuen que estás sanote. Pero bueno, ella, ella controla el escalfamén de Caicedo. Cuando Parejo Faldos a 0 y Sergio traba a Caicedo, Otamendi digo bueno, a mí me da igual, a la primera va a marcar ya territorio, porque este sí que me va a plantear problemas. Y a la primera ya va al cosacos, va al choque y le deis a un recadet. Y a partir de ahí, Caicedo, no sé si producte de la intimidación de de que está gros, de que está pesado, de que ganaba 2-0, de que estaba de lo que fuera... Caicedo no entra en Desaparegut en combat. Sí, sí, sí. Jo estic d'acord amb el que has dit tu, Salva, perquè eh, jo recorde un parell de jugades en què Parejo perd el valor en una zona perillosa, no, sí. en la sí. zona de creació, però, però una miqueta més endarrerit, i, o també dir, is immediatament al tall, no? Mm. Eh, I al final no, se, no es crea perill en, en aquestes jugades. Jo crec que és un, un dels problemes que té que millorar, perquè a més sempre pilla Javi Fuego una miqueta desconcentrat en, en aquestes situacions, no? Jo també dir, mm. ha, ha cobert molt bé les les dues vegades que ha passat això ha cobert molt bé eh, eixa, eixa errada de, de Parejo, no? I el problema és que, clar, eh, eh ens, ens recordem d'Ayala perquè fa 8 anys que no tenim un central no, dominador. Exacte, no? exacte, exacte. 8 anys, o sigui, eh, tu has parlat d'àries, eh, eh, probablement des, des d'àries fins a fins a Ayala tampoc havíem tingut un central d'aixòs que dius, bueno, probablement Camarasa, però Camarasa era un altre tipus sí. de central, però també, un, també un tiro que manava molt bé. veure, defensa... Boro i Xinero no, no eren centrals dolents, eh, probablement el que no eren, eren bueno, centrals ni, de, gerar de jerarquia. No, ni, ni ho era Pellegrino, ni ho era Jukic, ni ho era Albiol... I és la teoria del... I que ahir la, la repassàvem en, en la retransmissió en Esports antes del partit, la teoria del central bo. Què passava sí. amb Ayala? Qualsevol que jugava amb Ayala era bo. Sí bueno, que allà el feia bo. Fins, fins i tot el Viol, eh? pregunta pregúntale. pregunta Viol, Viol Clun, Pellegrino... Eh, qualsevol que jugava al costat allà era bo. Sí, sí, sí. sí. sí Marchena, que després Marchena sí que va a demostrar eh, en l'Eurocopa i tal que, que era un bon central eh, però qualsevol que jugava a costa d'Ayala semblava bo, i no, és que era Ayala que era molt bo. Sí, sí, sí, bueno, perquè clar, és que tapa les carències del, sí, de l'altre. Sí, sí. La, jo crec que per això Bezo em mm. sembla millor del, del que probablement serà, no? O sigui, m'encantaria veure'l en, en, en Mustafi, a veure si Mustafi és un jugador com, com jo ho he vist, ho he vist, ho he vist molt poc, però ho he vist en la, en la Lliga Alemanya i, i a mi m'ha semblat un jugador... Pues, eh, Ara després contaré alguna coseta de Mustafi. Eh, sí, en una, en una, en una capacitat, en una col·locació... O sigui, jo crec que és més Pellegrino, probablement, que Ayala, no? I, i probablement la parella Otamendi Mustafi seria molt pareguda a Ayala Pellegrino, en aquest sentit, no? No tardarem ojalà, en veure la parella. Ojalà, <laughs> ojalà. No Ara, ara anem a parlar d'això. Primer, són les 12 i mitja i hi ha coses sagrades en esta casa. I les coses sagrades són els oients, que opinen en el Twitter, arroba esports 97 nit, i nosaltres hem de llegir les seues impressions i les seues opinions, perquè les demanem sempre i perquè estem molt encantats de que col·laboren i de que interactuen amb nosaltres. Xema Lamirant, en Esports 97 nit, eh, sempre recordar que el 97 en número, Eh, así es folgado. También diría ella la misma forma de ir al corte, de hacer la presión. Gran acierto. Nada que ver con Ramí. <laughs> Mes Eh, Víctor la diu gracias per fer la nit més te que treballem de nit i més encara estiguem lluny de la terra abraçada ben forta, Víctor Juan F. Pachi diu eh, así es, todos 100% como Lara Benítez Mustafi, Orban, De Paul, ganas de verlos Rubén Ramos, cuidado con lo de Otamendi que ahora es pronto, hace tres años a estas alturas Víctor Ruiz y Ramí decíamos que eran los mejores no le falta Rao no, no, ahí te <laughs> que la pinta es distinta sí, la pinta es diferente, pero te rao, eh en efecto van en cabres dos, eh en efecto mm. Eh... Víctor Ruiz, Víctor, Ruiz, no sé, Ramí sí que es pot, No, eh, el comenzamiento de Víctor Ruiz se parla de selección pero va a emanar de la propia federación el rumor, eh? Sí, sí, sí, sí. eh? No sé, no sé. sí, sí, sí, yo recuerdo perfectamente Manuel D'Amigo... a, la selección también ha <clears throat> Nacho del Madrid y Bartra del Barça, eh? O sea, sí, sí, Munir El, listón está tan, tan alto. Manuel D'Amigo, hay que rotar sí o sí para enchufarlos a todos. Además hay muchas ganas de ver a Mustafi, Orban, Carles, Robert y Felipe. Eh, més coses. Sergio Iniesta, el tema Jo Pereira Barragán, com queda? Esteu apuntant-vos molts temes. M'agrada que, que esteu eixina d'actius en el Twitter perquè esteu apuntant molts temes d'informació el guió per la sempa, de informació que tenim. No, no, no, no, no i que, que i que està bé que ho pregunten perquè tenim que amollar aquesta informació. Eh, eh, Juan F. Pachi dice rotaciones sí, hay que recordar com tenia Benítez todos enchufados. Eh, més coses, per exemple... Eh, Eh, Javi Aguilar diu que el principi de Lliga més que optimista jo diria esperançador. A poc a poc fent camí i veurem on parem. Eh, Miguel és diu rotacions, sí, ja que donar bola als demés. Vestidor content, és molt important. Eh, Artur Andreu diu lo que funciona no se toca. Eh, referent a les eh, rotacions. Eh, LPR diu s'ha d'anar fent partícip a la gent nova, a poc a poc, per a que senten part del projecte, sense estirències i ja de bons. Toni Campos, vaig entrar al minut 10, este parla dels problemes en les barres, diu, vaig entrar al minut 10 de la segona part fent cua al bar i sols quedava refres de taronja i calor. Eh... Digo de Gima. <laughs> pues no sé, pero sobre todo lo que tenías calor. Sí, feia calor. Feia. Eh, José Manuel diu, jo tinc dos dels millors jugadors, Otamendi i Diego Alves, amunt. Eh, Juan Pache diu, para lunes en Getafe sí puede estar ya... Mmm, para lunes en Getafe mismo equipo, en la jornada 5 ya se podrá contar con Rodri de Paul. Eh, eh, rap per Valencia Diu Rodrigo el más vertical con diferencia para mí es el centro del campo hay que ajustarlo un poco hay mucho jugador para ver aún Y me empujadas de rotacions ya en tres jornades no creo que siga el moment encara això si teníem algun tocat és diferent i José Chidiu, eh, sense cap dubte per a mi el millor d'ahir va ser Otamendi anticipaba fins i tot als companys <laughs> opinió de Bat Valencia diu Otamendi va estar espectacular Rodrigo Suncac i Xavi Foc ara mateix imprescindible i per a tancar eh, algun més que diu i a Rubén Beza le falta un pelín todavía diu Xema Lamiral 12 i 34, han apuntat moltes coses eh, però per anar molt ràpidament encaixar les peces perquè un tema no mos quadra dins de per on continua el debat ja sí tema eh, Jo Pereira de moment Jo Pereira està com està és a dir no Jua Barragán Cancelo va entrar a ir en la, en la llista però no en la convocatòria i jo de moment no compta la cosa no ha canviat i la cosa passa per el mateix per el mateix Pereira i de Cancelo me conten que entena com un bou que físicament és potentíssim que cap a davant va com una fona però que li falta encara adaptar-se a lo que és la Lliga Espanyola i amarrar darrere val? però que de moment la cosa està com està. Barragán titular, Cancelo segona opció i de moment jo la tercera. Així, és la informació que, que tenim. Què és, què és lo més eh, cridaner de tot? Eh, que Barragán siga el preferit, que Joao estiga en pues la, això és un molt bon, grada. Això és un molt bon debat i no tenim temps, però, m'apuntes un debat extraordinari. Perquè, bueno, eh, Julián. Veure, tot, tots els entrenadors tenen les seues rares, no? Però, sí, sí, sí. però bueno, eh, a lo millor lo de Barragán pues, pues, eh, ha sigut un, un poc la sorpresa, diguem, de d'esta de esta pretemporada que, bueno, i temporada ja que portem, no? Jo crec que ell el València va coix encara, eh? En banda dreta jo crec que en Barragán, que a mi me desconcerta, a voltes me pareix un bon lateral però moltes voltes i probablement el mateix partit crec que no és vàlid per a per al València, però bueno, Nuno l'altre dia el va defensar moltíssim en l'agrupació la, en de, de Penyes. Jo no descartaria que Mustafi, ojo, si Bezo va bé, que Mustafi, que pot actuar en banda dreta en defensa... de Carlos Bosch de fase en, un moment, <laughs> en un moment determinat no puga ser el lateral. Per què? Perquè ja hem vist que jo Pereira diu uno que sí, dinàmica de grup, està en l'equip, ah, però no el convoca. Res, res. Cancelo diu, parla molt bé d'ell, però al mateix temps diu, bueno, tiene carencias, no defiende, le falta... Diu, vale, en, en un període de, de temps immediat no va comptar amb ell, i a partir de diu, bueno, Bezo funciona, Mustafi pot actuar en banda dreta, ojo, perquè igual l'alternativa Barragán és Mustafi, no ho sé. Eh? Jugadors eh, que entrenen, i ho dic perquè ara de seguida anem a tocar el tema rotacions, jugadors que estan entrenant eh, i estan en el diguem en la llista top per a Nuno a l'hora de eh, buscar donar-los entrada? Mustafi? Sobretot. Orban? Bueno. I, atenció com ha començat a entrenar, i a quin nivell està fent-ho, Filipe Augusto. Uh mhm. -huh. Atenció. El problema que ara és d'ara del cos tècnic és com anem a donar entrada a Mustafi i a Orban si Gallà i Bezo no és que estan complint, és que estan fent amb nota. Uh Y això eso es una máxima als entrenadors, que lo que va bé no es toca. Sí, pero bueno, si tú tienes una plantilla important en, en, en, en, determinats, eh, pos, en determinades posicions, en, en dos inclús, en alguna tres jugadors, bueno, eh, la gestió del recursos és el que te va aportar o no a l'èxit. Sí, sí, evidentment. O sigui, eh, a partir d'ahir, <laughs> no, mai te pot dir a un entrenador que tindre tantes opcions és un problema, no? No, no és un problema. En tot, en tot cas serà eh, un quebradero de cap. Un problema seria eh, la ah, nota, la nota que ja contat mil voltes de Naya i el el porter. És, eixa és la gestió i això és el treball d'entrenador. Paco, Sí, eh, jo estic d'acord en pràcticament tot el que, tot lo que estigueu dient, no? Uh mhm. -huh. eh, és complicat, eh, i més en una temporada en la qual jugarem només els... Bueno, anava a dir els diumenges, però no, jugarem el dia que, que a Tebas li, <laughs> li isca dels collons, bàsicament, no? <laughs> Bàsicament, se pot dir d'una manera, però sí, això. <laughs> I la Copa, i la Copa també, eh? Sí, però la Copa està concentrada tota en un mes, pràcticament. O sigui, mm, els partits importants són gener i, i eh, sí que jo crec que el València té que arribar a gener en el, en el pico de la temporada. O sigui, jo ahir sí que un dels picos de la temporada té que ser en gener, perquè en gener sí que, eh, sí que és una, una, una competició en la qual tens més oportunitats, tens més oportunitats perquè pots, pots tindre un sorteig que, que et favorisca i, i bueno, el que passa és que això també, eh, i l'altre dia jo comentava amb un amic, eh, ara la Copa com, com se sorteja des del principi fins al final si una tragarba si monumental clar, si tu veus que, te, que te tocarà l'Atlético sí, sí, Madrid, sí. el Madrid i el Barça dius, ostres, pues no vull desgastar-me no? que és el que el, jo crec que el València va fer l'any passat encara que va, ser, clar. va fer unes bones eliminatòries i tal, mm. però que dius, bueno, eh, clar, això és un rotllo no? que dius, dius, bueno, si em toca el, el Barça, després fan un sorteig i em toca el Madrid, i després fan un sorteig i em toca el Madrid, bueno, pues tens la il·lusió des del principi, però si ja saps lo que te trobaràs en el camí, pues és terrible, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, esta, esta primera, esta, esta primera tan, tanda de tres partits arriba molt prompte, i arriba molt prompte, i això suposa que els jugadors no estan al 100%. Jo crec que és el moment de fer rotacions, però rotacions ben fetes, o sigui, no fer un equip el dilluns contra el Getafe, un altre el, el dijous contra el Córdoba i un altre diferent el, I serà, altre, i serà la següent pregunta l'altre diumenge, o sigui, jo crec que, que n'hi ha que fer-los entrellats, o sigui eh, dir, bueno, pues ara juga un, l'altre el canvies en el minut 60 i després juga, o sigui, compensar els temps compensar com estan els jugadors, jo crec que n'hi ha jugadors que estan millor, millor que altres perquè és normal, per la seva capacitat física, per lo que han descansat, perquè si han jugat Mundial o no han jugat Mundial, o sigui, una, una, una sèrie de factors que a mi se m'escapen, suposo que se'ns escapen a tots, però que uno imagina que els tindrà, els tindrà controlats i, i excepte el cas de Diego Alves, que en principi no té tant de, tant de desgast sent porter, els altres eh, podrien entrar perfectament en aquestes rotacions i jo crec que el que no rotarà, el que no rotarà serà el que estarà bé, o sigui, el que està bé des del principi. No sé, Alcácer, per exemple, va jugar l'altre dia eh, dos partits, és un dels que va jugar dos partits i, i i ahir va jugar no sé si foren 80 minuts una cosa mm -hmm. així, no? <clears throat> Ahir la, la, la següent pregunta que on anava jo ara eh, que vos la deixe per a, eh, com aquell antic programa de tele, respondre-la després de la publicitat, que anem ara a una altra pausa, <laughs> eh, gràcies a Déu cada volta tenim més públic en este programa. Eh, la pregunta que jo vos vaig a fer és, penseu que la setmana que ve que té tres partits Nuno va rotar? Perquè després anem a sentir un tall de veu de Nuno, un fragment de veu de Nuno, en el que a mi me dona la impressió que no és de canviar massa coses. Me dona aquesta impressió, però ara vull que ho debatam a tornada de la publicitat. Per ser Folgado, sí. eh, Mourinho era molt de rotar? Mourinho era molt de rotar? No, no, no massa. És que me diuen que el llibre d'estil de Nuno ¿Mm? sí, està inspirat en José. Home, igual José. Mourinho rotava quan se veia una se preen una Coca-Cola. no? Una llimona, una 12 41. Está la nit en rotación Pero de les normales, de les de futbolistas Tornem de seguida. así, en Sport 97 nit, en la 97.7 Radio Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Silla. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Cambrinos de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Notición, notición. Dormitienda amplía su promoción, pero solo 15 días. Aprovechalo. Tres colchones al 60% y todo su producto al 50% de descuento. No te lo puedes perder. Visita Dormitienda y a descansar. Esports 97 ni Manolo Montal. 97.7. 12 42, vos preguntaba, per cert, eh, vos torna a recordar Eh, tanquem avui els programes amb els gols d'ahir del València, eh? Per a, si algú se'ls col·lecciona o el que siga, que posa a gravar en els últims eh, minuts del programa, que vos ficarem els gols del València. Eh, vos deia, veu una setmana amb tres partits. Dilluns, Getafe, dijous, Córdoba, Mestalla, diumenge, Real Societat a Anoeta. La pregunta que vos fem, en este cas, és... És setmana de rotacions. Ahir se li preguntava a Nuno sobre el que foren els mateixos jugadors que marcaven davant de l'Espanyol els mateixos que havien marcat davant del Màlaga sobre l'arribada d'homens de segona línia respon una miqueta a tot però atenció com parla de les rutines de l'equip que és el que a mi me fa inclinar a pensar que en principi quan parla de rutines de l'equip no el veig massa propici als canvis però anem a debatre-ho després de sentir al propi Nuno parlava així han sido los mismos esto tiene mucho que ver con las rutinas que, que ellos van ganando el tiempo que pasan juntos entrenando sus combinaciones, sus timings es importante. Yo creo que las entradas de segunda línea, te dan los espacios y que, que, uno ve cuando llega desde atrás. Y es importante, Piatti, sus movimientos eh, de fuera hacia adentro son difíciles de controlar porque es muy rápido en, en el último momento que, que acelera. Y Paco es un jugador de área que se mueve muy bien sus diagonales y bueno, yo creo que las rutinas del equipo van creciendo, no solo en los partidos que tenemos juntos, como también durante el entrenamiento. Pero llegarán, llegarán. Aplegaran, senyors. I parla de rutines i que els jugadors continuen eh, elaborant aquestes rutines tant en els entrenaments com en els partits. Jo crec que van haver rotacions, Manolo, sense dubte. Una setmana molt, tu penses que van haver rotacions? molt carregada de compromisos, tres partits, tres partits de futbol en una setmana, partits de molta exigència, i a més tenint en compte que l'inici del València és esperançador, com per a tractar de guanyar fonamentalment els dos següents, que són Getafe i, i Córdoba, i a partir d'ahir, Manolo, jo recorde, i, i estem tornant moltíssim a repetir la xerrada en una de les l'altre dia en les penyes, però jo, i és una llàstima que no tinga mai per ahir el fragment, a no se li va preguntar, ell va parlar de rotacions i jo de la seva respox, resposta perdó, vaig interpretar que van haver rotacions. A més, ahir se li va preguntar per Mustafi, d'aquesta resposta jo crec que Mustafi va entrar en aquesta sèrie de tres partits de la pròxima setmana. Crec que Lucas Orban, en principi, també va entrar. en la pole, ja I jo no descartaria també la, la, l'aparició de, de Feulí, futbolista que ha perdut en principi el rol de, de titular, perquè Rodrigo Moreno està fantàstic, però Feulí també és un futbolista per a donar-li descans a, a Rodrigo. Jo, Manolo, per, per a tancar, crec que van haver rotació la pròxima setmana mínimes, vull dir, no va ser la barbaritat de lo que feia una Emery, que allò en unes rotacions eren, pues això, roig, eructava Emery en cada, en cada compromís de, de la barbaritat de la barbaritat de canvis que feia. Van haver rotacions, però van a ser rotacions controlades, estic convençut. Jura Paco jo, jo crec que sí. També pense que, que a lo millor la rotació són, és canviar dos jugadors. Clar, per això parla de eh, mínimes. Dos sí, jugadors sí, sí, sí, diumenge, dos jugadors sí, eh, dijous... Correcte, exacte, exacte. Jo de, totes, de totes maneres, pues, mm, també és un pensament un poc que està ahí en, mig d'una situació que tampoc coneguem, no exactament sí. eh, les reaccions d'aquest entrenador mm. en funció de determinats eh, condicionants com per exemple pot ser un mal resultat en Getafe ah. o una, una derrota, per exemple, no? que jo pense que no va ocurrir sobretot si, si Guaita continua en la línia que, que està últimament. Eh, derrota, eh, tenia pensat canviar 5 jugadors o 4 o 3 mm, com reacciona l'entrenador eh, davant d'això pues, mm, és un poc mm, coses que tenim que, que veure encara no? Paco. Jo també estic d'acord que, que n'hi haurà rotacions, el eh, que no sé és quan ni quantes, però estic convençut. Jo crec que el València té una oportunitat ara molt bona, guanyar en Getafe, guanyar Real Córdoba, mm. intentar guanyar en Sant Sebastià per eh, rebre a l'Atleti de Madrid, que recordem que és el següent partit, eh, en la possibilitat de, jo no sé si de ficar-se el líder o, o de donar-li, de traure-li un avantatge a un, a un rival directe, no? com és l'Atleti de Madrid. L'Atleti de Madrid per mi sí que és un rival directe. El Madrid i el Barça probablement no ho són ara i espere que, que ho siguen al, al, al llarg de l'any, però però jo crec que sí, jo crec que el València té que arribar i té que arribar en les millors condicions també a aquest partit, no? El, el que tu deies en el, la mitja hora abans del dia LIM, no? El pues, dia eh, LIM, sí. El, el dia LIM... La, la, 4 d'octubre, el dia LIM. Clar, però el dia LIM és just... El partit abans és el de la Real Societat i abans tens la, la setmana de tres partits, eh, contra el Córdoba i contra el Getafe, i tens que dosificar d'alguna manera els jugadors per a que arriben a aquest partit i que en aquest partit sí que es veja l'equip titular. I i a més perquè en aquest partit jo crec que se, se poden donar les claus de lo que pot fer el València en guany, no? O sigui, eh, crec que és el partit fonamental dels primers de la temporada mm, si el València li guanya l'Atleti de Madrid fa un partit interessant, li juga de tu a tu i, i està ahí perquè és clar, si li guanya l'Atleti de Madrid estarà és molt complicat que hagi perdut en Getafe contra el Córdoba i contra la Real Societat eh, lo normal és que estiga en dalt de la classificació, si primer, segon, tercer però, però que estiga ahí pues, eh, bé, és la situació sobre les rotacions, com dèiem, de moment no ha tingut que rotar, però n'hi ha jugadors que venen, i que, i que venen per darrere i apretant, i no ho sap, eh, i com dèiem, eh, té una... no anem a dir una llista, tampoc està ben dit una llista, però sí que té en consideració aquells que estan fent eh, millor temporada eh, en vistes de lo que està treballant a hores d'ara en futbolistes que encara pràcticament no han tingut minuts a la Lliga exceptuant els eh, partits de Sevilla perquè parlàvem de que Nuno és un tio que en principi té pinta, o almenys jo extra <clears throat> la conclusió de lo que veig que té pinta de no ser un home que varie molt que siga de revolucions perquè ahir Folgado crec que va fer també una eh, un apunt durant el partit durant el pocs 97 del partit que va dir que els canvis de Nuno van ser els mateixos el dia del Màlaga que el dia de l'Espanyol, van aparèixer... a excepció de Rodrigo, que jugava sí, per segur. Van aparèixer mateixos futbolistes des de, des de la banqueta, sí. Carle Gil, Robert i Febolí els mateixos. Però això és perquè van marcar els mateixos, també. Era com copiar el partit. <laughs> Clar, jo crec que era quasi una superstició, no? <laughs> Precisa, per, per cert, és, són els mateixos que marcaren aquí a Barcelona el, en l'última victòria del, del València l'any passat aquí a Barcelona. Els eh, mateixos. Que el, que el València de Pizzi guanya en el, el Camp Nou, marquen Piatti, Alcácer i... Ah, sí? I Parejo. Sí, sí, no sabies? No, eh? no recordava, no. Ese trio és el... A mi m'ho envia... Després del partit del Màlaga m'ho envia un tuitero de, de, a, a arroba esports 97 nit eh, amb aquesta imatge del marcador. videomarcador congelada, mm. que el videomarcador del Barça sí que, igual que el Mestalla sí que te fiquen els golejadors, i era 2-3, en efecte, el primer gol el va fer Parejo, Parejo. el segon sí, sí, sí. el fa Piatti, Piatti, i el tercer el fa eh, Paco Alcácer. Pues eh, els mateixos marcaren l'any passat en un partit i en guanyen en dos. Eh, sí. Mm, que tornen a marcar eh, al, a Córdoba, davant el Córdoba. Davant el Getafe primer. Són importantíssims els gols d'homes de segona línia. Jo recorde, fins i tot en el València que jugava a la Champions amb Unai, i se València que realment eh, se classificava per a Champions però no disfrutava ningú la Champions perquè l'equip no competia disfrutava la Champions el banc perquè sabia que tenia els 20 quilates de, de mm, interessos assegurats era mm. qui més disfrutava aquesta Champions però el públic realment no disfrutava aquesta Champions en aquí València se parlava durant moltes èpoques si recordeu primer amb Aduriz i Soldado després amb Soldado i Jonas de la dependència dels dos davanters perquè no arribaven gols d'homens de segona línia i en guany ja duguem eh, dos jornades en el qual de tres gols dos són de centrecampistes és important però quasi sempre tenen que veure moltes davanters en els gols eh? encara que no acaben sí, no, no, encara que no acaben evidentment, però, però, però si el davanter t'obri el forat però el centrecampista Rodrigo del minus 6 és eh, <laughs> és una gran la electricitat ahí, no? com, com li ah, trau un, sí. un metre en un pam de terreny al rival però, però eh, per molt que els davanters facin la seva feina si els centrecampistes després no l'empomen estem igual eh, jo estic segur que també en el seu dia a Duriz, eh, Soldado i Jonas feien la seva tasca però els homes de segona línia ni Tino, ni Parejo ningú dels que jugava era capaç de portar gol i ara això sembla que el València ha canviat i jo crec que és importantíssima la tasca dels homes de segona línia ara falta és de, és de la defensa també no? bueno, va marcar, va marcar la primera jornada efectivament, efectivament. sí, sí, sí Bueno, és l'únic que ha marcat a banda de, les tres de que estem parlant, no? <laughs> Però penseu això, que és, que és, que és important, que ixa, a la fi, eh. ixa diferència... El València sí. de Benítez no tenia davanters de molts de gol, exceptuant l'any del doble mixta, eh, la resta eh, estem més o menys eh, en totes, eh, tots es manejaven unes xifres semblants Y la par diferencial amb la resta d'equips de primera división era los gols de el del camp Sí, mm. básicamente. Que marca hasta el porter. Baraja, de Ayala, sí, claro. Fete marcaba, Vicente marcaba, Alquili marcaba. Sí, sí, sí, sí. efectivament. Sí, però el que deies abans, eh, també perquè per la tasca que feien els delanters, o sigui, els, davant, els moviments dels, dels davanters, mm. el, el, jo me'n recorde l'any que no teníem davanter, que jugàvem en Careu i en, en com es deia, l'Uruguayà aquell, l'Uruguayà aquell, Diego Alonso. Diego Alonso, que bueno, que feien uns moviments, però que al final sempre acabava marcant Baraja, no? o Aymar, que era lo, lo habitual que marcaren, no? Uh -huh. eh, però clar, és una tasca dels delanters també, que això està bé, el que, lo que, lo que n'hi ha que fer. Sí, jo crec que qualsevol entrenador, Manolo, que li preguntes, i sempre tot, qualsevol tècnic parla de la importància del, dels gols que arriben de la segona línia, vull dir, dels, dels migcampistes. Si un equip d'alta pegada, com és el cas del València, amb Rodrigo, amb Alcácer i amb Negredo, si damunt els gols que estos tres te van a donar, perquè estos van a fer gols al llarg de tota la temporada, afortunadament pots afegir també eh, gols de, de futbolistes del mig del camp pues a partir d'ahí tens eh, una fórmula per a, per a cobrir l'objectiu de, la, de la, mínim per a cobrir l'objectiu de la, de la temporada. Tenen molta importància, sense dubte, en qualsevol equip els gols de, de la segona línia, sense dubte. Importantíssims, eh? eh Ixos gols de cara a que el València, en un moment d'ofegament, eh, puga tirar d'ells. I, en efecte, com deia abans Julián, té a vore eh, eh, els moviments de davanters ahir en els mm. tres gols intervé Paco Alcácer en el primer gol arrossega els centrals per deixar un àrea morta en la que apareix Piatti per empomar-la en la jugada de Rodrigo en el segon gol fa la desmarcada cap a la dreta que divideix els dos centrals i permet que eh, eh, Dani Parejo puga arribar fins a la frontal de l'àrea i després el que fa Parejo és amb un toc sutil pràcticament fer un, un, un passe a la red, a la xarxa i en el tercer pues, eh, se clava ell per mig i demostra ser el Megés però en efecte eh, ahir Paco Alcácer farà uno, però intervé els tres. Sí, però jo, no, a mi no m'agradaria oblidar-me tampoc del partit que va marcar-se eh, Rodrigo. Jo després vaig tindre l'ocasió de veure report del partit i sí. tal, vaig fixar-me altra volta en Rodrigo, i Rodrigo ahir va fer un molt bon partit, eh, fonamentalment en la primera part. Recordem que venia de dos lesions eh, molt seguides, no? d'aquell colp que, que patís en Sevilla, posteriorment de la punxava en, una, en la cuissa dreta o esquerra, no sé, que va patir la setmana següent treballant a, a Paterra. No estava 100%, i ahir va fer una eh, primera part molt convincent eh, Rodrigo, i jo volia fer una reflexió al voltant dels davanters eh, Paco Alcácer ahir li ho torna a posar molt complicat a qualsevol altre davanter centre i estic parlant de, de Negredo, per a quan Negredo torne para entrar en el equipo pero es que Rodrigo le ho posa molt al Càcer, porque ahí Rodrigo demuestra que en banda derecha mm, pues, funciona y funciona muy bien y la competencia entre davanters que, que, a ser terrible en guany. que eh, eh, eh, Rodrigo va a ser una cosa que yo fos vas a notar en el València y venia dient, el València quedarse en ese desequilibrio y les bandes. ahí Rodrigo, el un contra un, és que no el, no el fugia en cap moment, no, agarrava la pilota i buscava... És ràpid, té canvi de ritme també, sí. sí és que Rodrigo és molt bo, Rodrigo, si, si recordeu, mm. en les seleccions inferiors d'Espanya, de, de uh mm-hmm. -huh. eh, que el, el puesto se'l jugaven entre tres, que eren Alcácer, eh, Rodrigo i Morata. Rodrigo normalment era el titular, eh? El que passa és que després la premsa madrilenya va fer tot el possible perquè, perquè fora Morata, no? I ara al final el que ha guanyat ha sigut Alcácer, no? Que <laughs> és l'únic que ha anat a la selecció a la, ah. selecció, a la selecció A, efectivament. Però Rodrigo dels tres, jo, jo crec... Sempre començava els, els eh, campionats era, llargs era el que habitualment jugava, o sigui, era, era i, i a més, no, no tinc tanta memòria, però no sé en quin campionat ell va ser el màxim golejador, o sigui, que, que i a més en molta distància respecte als altres, no? Jo, eh, Rodrigo és un jugador magnífic. El que passa és que jo crec que el, el, la, la, la seva estància en el Benfica li ha parat una miqueta per la poca competitivitat que té la Lliga Portuguesa, no? que això també és molt important, no? que quan jugues contra equips com els belenenses i estos equips tan raros, pues dius, bueno, igual, igual clar, un delanter pues, lo té més fàcil o juga un altre o, o, o, o, o, o perds la competitivitat que tens que té una lliga com l'espanyola, no? I jo crec que l'està guanyant. A mi sempre m'ha semblat, jo crec que és un dels fitxatges quan ho anunciaren dels més il·lusionants per mi, perquè era un jugador que jo l'havia vist moltes vegades i diria, tio està molt desaprofitat, la veritat. No, per, per això al principi, quan començàvem per, per la defensa i per Otamendi, jo dia eh, injecció de qualitat en la defensa també en altres línies, no? Perquè si l'il·luminat que pensar en el seu moment que el València necessitava almenys un reforç de, de, que donara un, un, un vot de, de qualitat de veres a l'equip en cada línia mm-hmm. mm -hmm. Otamendi André Gómez, Rodrigo después Negredo, si el Illuminat que va a pensar eso es Peter Lim, pues, bueno, eh, ni un pel de tonto te eh. <laughs> el mana de Singapur. Cofete también no? <laughs> Sí, no, no, ho dic tan Anem a que tenían que meter els gols. Julen, un player se me fue curtísima la tertulia. Sí, señor El titular de Superdeporte, André Gómez, así es el jugador que enamora a Mestalla y en, eh, en gran, flechazo. Flechazo que tengo yo en folgador. <laughs> flechazo, en Eh, <laughs> Paco Gisbert, gràcies. Gràcies a tu. Vos recordem, demà eh, eh a les 5 i mitja de la matina se remet este programa, a les 2 i mitja en Levante Televisió i en 97.7 el Super Murciélago i a les 11 eh, i mitja tornem nosaltres en Esports 97 nit. Voleixem amb els gols del València, que cantarem ahir amb els amics de Ferto Peugeot. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Confessamos las miserias vecino que se aloja en el asiento de no. pela Rodrigo. Rodrigo desde el área. Atención Rodrigo, amaga Rodrigo. Por a Liga de la de la red gol, probablemente la falta. Atención, la pelota para Parejo. La demanda al Parejo, Parejo, Parejo. gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol